قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذا النور العظيم والحمد لله الذي نورنا بهذه الرياضة حتى نجتمع في عطائه سبحانه وتعالى نور نبيه العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Bahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur Yang maha melimpahkan kebahagiaan Yang maha memiliki kebahagiaan Yang maha memiliki ruh dan jiwa Maha memiliki sanubari Maha memiliki jasad Maha menceraikan ruh dengan jasad dan maha dan hamba dari awal ke alam dari alam ruh ke alam rahim dari alam rahim ke alam dunia dari alam dunia ke alam barzah dari alam barzah ke alam akhirat dan alam itu satu demi satu pasti kita lewati kita telah melewati alam ruh namun kita tidak menyadari kita telah melewati alam rahim di dalam rahim ibunda kita tapi kita tidak menyadarinya santailah kita di alam yang menjadi penentu yaitu alam dunia ini jangan sampai kita tidak menyadarinya karena setelah ini adalah ketentuan alam selanjutnya yang tidak bisa lagi menjadikan ketentuan kita berubah lagi yaitu alam barzakh dan setelah itu adalah alam akhirat yang kekal dan abadi tiada akan pernah ada akhirnya alam ruh berakhir dengan pindahnya kita ke alam rahim alam rahim hanya berjumlah beberapa bulan saja 7 bulan bisa 9 bulan umumnya dan setelah itu lahirlah alam dunia dan di alam dunia pun tidak ada satupun yang kekal. Wama fawqat turabi turabi semua yang ada di atas tanah akan kembali ke tanah. Semua yang dibangun di atas bumi akan kembali ke bawah bumi. Dan semua yang ada di alam ini tidak ada satupun yang kekal. Namun amal pahala kita lah yang akan membuat kita kekal di dalam keluhuran atau dalam keinaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang mulia, Ketahuilah semua yang ada di tubuh kita akan dilepaskan. Ketahuilah pakaian kita, harta kita, jabatan kita, semuanya akan dilepaskan. Dan setelah itu ingatlah semua yang bersifat dosa akan membawa musibah yang sangat berat dan semua yang bersifat ibadah akan membawa keberuntungan yang sangat indah. Saudara-saudariku yang memuliakan, ketahuilah biarkan penghargaan roh rohaku, biarlah wisuda termulia dan suci adalah kalimat La ilaha illallah di dalam usul khatimah itulah awal dari segala kehidupan yang tiada dan pernah berakhir dan akan berlanjut dengan kehidupan yang abadi dalam kebahagiaan masa dunia dilati wajah mutakum dan syaitan lagi masa dunia dilati wajah mutakum ia harum ma'ayat raya yang wa harum ilah bani lahir raya ونار أملذة للشاربين ونار عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كما هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الله يرمى الجنة الجنة التي وعد المتقون salah satu perumpamaan saja surga yang Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang baik itu. Ia anhar pada ada sungai-sungai yang mengalir banyak riwayat yang mengalir yaitu yang di depan-depan istana-istana surga diri sampai di bawah-bawah istana surga dan sampai ke dalam rumah-rumah istana surga. Ya Allah, Bismillah, tidak pernah berhenti air terus mengalir. Airnya lebih uh, rasanya sangat uh, eh, tawar dan lebih nikmat daripada air yang ada di dunia. إما عند رياض ونهار من لبن لم يتغير طعمه dan ada juga aliran-aliran sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wanhar min asal musaffa aliran sungai madu yang sangat suci dan indah. Terbayang, coba bayangkan ini ya ini bukannya kita menghayal Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada dan disiapkan Dan sudah dicipta Dan sudah dibangun Dengan konstruksi multi-luhur Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala Sungai-sungai dari air mati Sungai-sungai dari air susu sungai-sungai dari air yang tidak pernah ada artinya masuk ke dalam istana-istana masuk ke dalam ruangan-ruangan sampai ke halaman-halaman yang tidak ada kotorannya tidak pernah ada virusnya tidak perlu harus dimasak dan lainnya dan rasanya lebih nikmat dari semua rasa yang ada di dunia di dunia Allah menciptakan banyak rasa Ada rasa manis, ada rasa asin Ada rasa pahit, ada rasa, ada rasa Di sana ada rasa-rasa yang belum pernah Allah berikan di dunia ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Allah siapkan bagi hamba-hamba yang saleh hamba hal-hal yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah melintas dalam pemikiran. Hadirin hadirat Allah juga berfirman Fala ta'ala munasib ma'ufiya lahum ma Fala ta'ala munasib ma'ufiya lahum Fala ta'ala munasib ma'ufiya lahum Orang-orang manusia ini tidak tahu min kurrati a'ini jazaa'an bima kaanu ya'malun manusia itu tidak tahu apa yang disimpan oleh Allah untuk mereka jika mereka mau berbuat baik balasan bagi perbuatan kebaikan mereka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan suatu anugerah yang sudah disiapkan semacam hadiah untukmu hadiah ulang tahun kah atau hadiah pribadi kah tapi ini hadiah cinta dari Allah bagi hamba-hambanya yang ingin dekat pada banyak mengingatnya banyak kita mengingat Allah Banyak mengingat Allah Karena dengan mengingat Allah Kita diingat Allah Fadkuruni Adkurkum Washkuruli Walakakuruli Ingatlah padaku, aku akan ingat pada kalian. Bersyukurlah padaku, maka jangan buat kalian kufur. Hadirin hadirat, orang sering berfikir kita punya banyak hajat, tapi ingat. Kalau kau banyak hajat, jangan mengingat Allah lebih sedikit daripada mengingat hajat. Perbanyak mengingat Allahnya, Kenapa hajat itu bisa Allah berikan sebelum kau minta? Sebelum kau minta sudah Allah beri. Allah bisa karena Allah Maha tahu. Kau tidak tahu hajatmu besok. Bisa sudah Allah siapkan besok hajatmu ini besok selesai. Tapi ketika seorang banyak melihat hajatnya Allah dilupakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala jarang mengingatnya. Tadi berhuni yang berkumpul. Ingatlah aku, kata Allah. Berfikirlah padaku. Aku akan mengingat kalian. Kalau Allah banyak ingat kita, kita punya teman orang yang baik. Kalau sering ingat kita, kan selalu Allah selalu teman kita akan memikirkan kita. Apa ni yang susahan temanku orang barangkali yang bisa membantu. Tiba-tiba dengar kabar dia sakit, maka segera temannya, karena selalu mengingatnya, teman, kabarnya apa teman temanku ya, yang yang lagi kurang sehat, dia datang lagi sakit, datang. Coba kalau yang Maha Tahu yang selalu mengingatnya, Maka berbanyak ingat kepada Allah Kesuksesan dunia adalah hal yang sangat mudah Yang diberikan oleh Allah kepada kita Justru dijadikan sangat besar Kepada para pecinta Sayyidina Muhammad Masa depan kalian cerah Sekali lagi Masa depanmu cerah Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Itu sudah terjadi sepanjang alam semesta Rizidah Kullu man ya'asyaf Muhammad fi amanin wa salamah semua yang merindu kepada Nabi Muhammad SAW itu selalu diamankan oleh Allah dan diberi keselamatan. Hidupnya diberi kenikmatan. Tapi tentunya ada usaha semampunya, tetapi kebetulan masa kita ini, masa kebangkitan umat yang baik, masa ini dijanjikan kemakmuran oleh Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kalau nanti di akhirat, Orang yang kaya dan miskin sudah lupa dengan kaya dan miskinnya. Sudah lupa dengan segala kesuksesan di dunianya ataupun kesuksesannya. Dia peduli banyak musibah yang pernah terjadi di dunia dan sudah kebingungan dengan banyaknya kenikmatan yang terjadi di dunia takut tidak kebagian kenikmatan lagi di sana. Jadi lain lagi kalau sudah pindah ke alam sana. Tapi tentunya kita hidup di dunia sekarang kan belum berbeda. Maka hendaknya kita juga memikirkan kehidupan dunia kita untuk tidak terganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah kemudahan, kemakmuran, kebahagiaan supaya mudah dalam ibadah itu boleh Nabi SAW pun berbuat demikian mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Allah saya bersabda Allahumma aqdil malak Wahabir duriyatahu wabarimlahu fihim Wahai Allah perbanyak hartanya Anas bin Malik Dan perbanyak keturunannya Dan limpahi keberkahan untuk harta dan keturunannya Demikian riwayat sahih itu Tuhan Maka hadirin hadirat bukan hal yang tercela Seorang punya harta yang banyak Tapi hal yang tercela adalah semakin banyaknya yang lupa dari Allah Tak sebab harta, tak sebab harta tidak sebab musibah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah siapapun bisa dan memang sifatnya lupa manusia ya. dari Allah SWT maka oleh sebab itu diutuslah kepada kita matahari kelembutan ilahi hadis yang baru saja kita baca tadi bahawa ketika Allah selesai membangun seluruh alam semesta ini alam semesta baru selesai dibangun oleh Allah Allah langsung menuliskan tulisan di arah rahmati ghalabat ghadabi rahmatku melebihi kemurkaanku kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu besar dan Allah pun juga mempunyai sifat kemurkaan. Allah ciptakan surga, Allah juga punya neraka. Tadi kita dengar bagaimana indahnya surga wanar dan asal musafar walau dia in kulli maaf wa ma'firatun rabbi dan bagi mereka buah-buahan dan makanan-makanannya apapun yang mereka inginkan dengan rasa yang semakin indah dan semakin lezat dari segala jenis yang bentuk hadirin hadirat kaman wakadidun kunnah wasukuma aminan wakata amahum dalam waktu yang sama orang yang sedang dalam kenikmatan asyik itu di waktu yang sama ada orang-orang yang di dalam kehinaan diberi minum dengan air yang sangat panas dan bergolak kami waktu suku malam kami berpikir orang ma'am hingga terputus-putuslah hancurlah perutnya karena diberi minum air itu di waktu yang sama. Hadirin hadirat surga dan neraka sudah dicipta dan keduanya masih menanti siapa yang akan memasukinya. Siapa yang akan lulus dalam ujian untuk memasuki surga ya Allah? Jawabannya ada pada kalimat ini bahwa rahmati kalau Rahmatku melebihi kemurkaanku rahmatnya Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemurkaan Allah adalah iblis ini adalah kebaikan barat dan timur barang siapa yang makin dekat ke arah barat maka pasti makin jauh dari timur barang siapa yang paling mendekat makin dekat kepada rahmatnya Allah maka ia akan makin jauh dari murkaan Allah yang hadir di majlis ini sedang dalam keadaan yang didekatkan oleh Allah dan rahmatnya jauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya Allah itu terbitkan dengan munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan rahmatnya Allah tuntunannya rahmatnya Allah perbuatannya rahmatnya Allah siang dan malamnya adalah mutiara mutiara rahmatnya Allah gerang geriknya rahmatnya Allah dan setiap apa yang beliau perbuat dan beliau sampaikan dan beliau ajarkan akan menjadi rahmatnya Allah bukan murkanya Allah dan semua yang beliau lakukan yaitu berupa seruan iblis dan para pengikutnya akan menjadi kemurkaan Allah. Maka timbangan ini hakikatnya tidak seimbang. Karena di satu pihak Allah mempunyai kemurkaan dan pimpinan dari iblis dan pembawanya iblis kepada kemurkaan Allah. Allah punya kasih sayang pimpinannya Sayyidina Muhammad SAW membawa para pengikutnya. Tapi Allah mengatakan rahmatku lebih besar dari kemurkaanku, kekuatan kasih sayang ilahi pengampunannya, kelembutan jauh lebih besar dari keburkaannya. Bukan berarti Allah tidak bisa murka. Maka beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh ya. sebab itu, saudara-saudara itu yang melihatkan, kita akan punya cita-cita di dunia. Nah, cita-cita kita di dunia itu juga mesti mempunyai cita-cita juga di akhirat jangan hanya di dunia saja atau akhirat saja dunia harus ada cita-cita juga makin baik cita-citamu makin baik pula Allah bisa membalasmu cita-cita yang membantu orang lain cita-cita ingin makmur untuk membantu para pejara untuk membangun masjid, membangun masjid taklim untuk hal-hal lainnya harus seperti ini baik hadirin hadirat yang mulia Allah lalu saya sekolah yang sedang merawat ujian banyak tadi minta doa agar diberi kemudahan kelulusan kelulusan kesuksesan kita dengan kelulusan insyaAllah kelulusan kesuksesan kalau lulus dan tidak sukses nantinya untuk apa? Jadi kalau seandainya sukses, tidak lulus, ya mendingan tidak lulus, tapi sukses. Tapi mudah-mudahan lulus dan sukses. Tidak usah takut. Banyak berpikir, ya, tenangkan hatimu dan ikuti pelajaranmu dengan baik. Maka masa depanmu terjamin oleh yang memilikinya. Masa depan kita itu ada yang memilikinya Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah akan jadi sukses maka akan jadi baik maka akan jadi cerah Dan dia telah menjanjikan Kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jika muncul generasi orang-orang yang baik Semakin banyak di akhir zaman Saat itu munculnya kemakmuran Saudara-saudariku yang dimuliakan, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa keluasan dunia ini tiadalah layak dan baik kecuali disita-sitakan untuk hal yang baik. Maka hal itu akan menjadi baik. Diwayatkan dalam Qabas Nuri Mubi minyak ilmu ini. مختلف المختصر من ربع المعرفة yang ditulis oleh Guru Mulia Al-Masjid Al-Arabiyah Al-Habib Umar bin Habib dia merezekikan kepada seluruh diri untuk apa namanya besar ringkasan dari Rukun Mulikat yang Nabi Imam Ghazali dijelaskan bahawa Sayyidina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Setiap saat tidak diberikan hadiah oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Allah Rumah hadiah uang yang banyak Maka ia berkata apa ini? Ini hadiah wahai istri Rasulullah Maka ia pun membagi-bagi kainnya kepada keluarganya Pada para tangga orang-orang Allah jangan jadikan setelah hadiah ini ada hadiah lagi dan tahun depan jangan ada hadiah lagi sampai aku nafkahku harus tutup dari hadiah orang lain maka dialah orang pertama yang menyusul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasul Allah yang pertama kali menyusul Nabi SAW setelah Nabi wafat adalah Sayyidatul Zainab bin Dijash radiyallahu anha wa rahmatullahi kalau itu di putri Rasulullah SAW Dari dahulu saya kena Fatimah Zahra Rabi Allah Hanya berapa bulan Dari wabat Rasul SAW Langsung disusul oleh saya kena Fatimah Kemudian disusul oleh istrinya Rasul SAW Saya kena Zainab binti Jahsh Rabi Allah Hanya Demikian Hadirin hadirat keadaan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Namun tidak sedikit para sahabat yang tidak sedikit para sahabat yang menimpai wasat oleh Allah Subhanahu Wataala. Sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sehingga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan banyak lagi para sahabat yang lain dan mereka orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di dalam majlis ini Alhamdulillah hmm, saya ingin mengingatkan nanti kita tetap alir singkat sedikit eh, ada yang wafat nenek saya jadi bibi dari ibu ibunda saya Ibu Syarifah Syarifah Khadijah binti Ali Al-Abbas dikenal dengan Ibu Dijenal eh, Beliau wafat hari kemarin hari hari ini hari minggu ya, kebetulan lah, saya hari juga pemakamannya yang eh, mengenai saya sendiri seorang wanita yang salah usianya 110 tahun eh, mencapai 110 tahun karena ibunda saya saat lahir beliau yang mengasuh ibunda saya ada 75 tahun saya sudah itu yang kan beliau wafat dalam keadaan usia yang demikian lanjut dan tidak um, mengalami sakitnya juga dan tidak ikut karena seorang wanita yang salah dan sangat polos dan sangat sangat sangat banyak ditawari untuk mendapatkan harta dan lainnya selalu mula. Saya ingin cerita wanita soleha yang putih ini selalu ditawari saya ajar Ibn ibu, ayah, tidak ke tempat saya saja tinggal di tempat saya Karena kontraknya katakan kira-kira 4 kali 5 meter saja Di pojokan wilayah Kebunanis Itu sudah sedapurnya, sudah kamar mandinya, sudah ruang tidur, dua bangunnya Ya mungkin 5 kali 6 barangkali sekitar itu Kecil sekali Saya bilang pindah rumah ada yang ajak lagi, mau dibikin rumah-rumah Akhirnya Sri beberapa kali kalau seandainya saat itu sebelum masih akhir tahun ini tinggal di sini. Karena ia dari usia 20 tahun suami wafat tidak menikah lagi selama lamanya sampai usia 110 tahun. Saleh dan ia dikenal oleh para abai salihin dikenal oleh wajib al-habib Abdurrahman Sagar dikenal baik oleh Al-Habib Bawir Al-Mahrum Al-Rahmatullah Al-Habib dikenal oleh para Abdul Mbaik Sepuh Habib Marbid Hud Ratos dan lainnya yang kesemuanya rata-rata sudah mangkat beliau baru kembali mangkat dan minggu sangat salah ya, beliau sekali berita, waktu saya sudah berani pompa di rumah kemarin rusak jadi saya ambil ember aja sambil pegangan ke dinding ke tetangga ambil tangan satu pegang ember kecil bolak balik untuk isi bak karena pompa rusak di rumah orang yang seperti inilah usianya 110 tahun baru wafat kemarin dan ditawarkan rumah yang besar saya mau berangkat repot saya kalau dari tempat tidur ke malam jauh repot subhanallah hal sekarang yang seperti ini sangat mulia suatu waktu saya datang ke rumahnya sedang apa? Sedang membuat eh, parutan kelapa yang sedang diremas-remas. Ya, terus remas-remas parutan kelapa di satu uh, bejana tempat plastik itu, ya, mangkuk plastik besar. Saya bilang sedang apa? Ia katakan saya lebih begini yang rambut saya minyak rambut masak sendiri tidak mau beli minyak rambut dari luar makanya rambutnya terus sampai usia 110 tahun tetap rambutnya indah saudara-saudara itu yang mulai teman minyak rambut saya yang buat sendiri demikian indahnya wanita sore hari ini dan baru saja kembali mengobat nanti kita tahlilkan Maksud dari ucapan saya bukan berarti kita jangan memikirkan atau tidak boleh kaya-kaya. Bukan itu jiwa Allah. Karena Allah SWT melihat semudari kita. Apa yang kita niatkan dalam kehidupan yang sementara ini. Kita ingin hidup mudah di dunia supaya mudah ibadah, maka itu baik berbuatlah, bekerja dan sekolah atau aktivitas menjalani, gagal menjalani, tapi niatmu perlu pun, karena ada yang maha mengatur, siap mengaturkan masa depanmu, masa depan memiliknya, masa depanmu diatur olehnya, tidak akan pernah lepas dari pengaturannya. Subhanahu wa ta'ala masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Hadirin akhirat yang dimuliakan Allah, yang terakhir Al-Aqad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Aqad Rasul ini ya Alhamdulillah dari malam selasa kemarin kita mulai ya sampai sekarang sudah lebih dari 200 Al-Aqad yang mendapatkan Ya, ya, sudah ambil nomor yang lain masih ada yang mau baca Al-Quran ini kan puluhan ribu yang hadir ya, ya jadi yang punya kesempatan ayo eh, jangan malu-malu saya belum bisa nih baca enggak apa-apa ajak dua temanmu atau tiga temanmu yang sudah bisa sedikit lebih darimu untuk baca Al-Quran walaupun hanya satu ayat dalam setiap kalinya kita menjadi penjaga Al-Quran, menjadi benteng Al-Quran. Jangan Al-Quran dirusak, akhirnya Al-Quran dirusak maknanya. Akhirnya orang tidak mengenal Nabi. Saya aku Nabi, saya aku Tuhan, saya aku uh, eh, malaikat, saya merubah Al-Quran. Orang Muslim tidak membaca Al-Quran. Muslimin kita orang Islam bacaan kita Al-Quran lebih lancar dari orang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Berita-berita Allah itu abadi kan dan pasti beda dengan media yang mungkin saja ada kebohongan atau kesalahan. Tapi berita dari Allah itu pasti dan kekal abadi. Hadirin hadirin dibaca dengan mengerti atau tidak mengerti, baca dan mudah-mudahan kalau sekarang ada 200, insya Allah kalau selasa depan laporannya sudah lebih dari dua ribu. Amin. Kita bisa bersama setiap malam-malam selasa Bisa bersama kita jadi makmur generasi Al-Quran Ya, bikin alaka-alaka-alaka Mau pagi, baca, mau siang, mau malam terserah kalian dan jumlahnya juga kalau bisa yang banyak-banyak yang lebih dari empat atau yang lebih dari lima. kalau banyak kan nanti akhirnya masing-masing baca sendiri jadi satu baca yang lain dengan satu baca yang lain dengan ha? dia jadi pengajar, jadi membaca, dan jadi mendengar. Karena orang mana salah dia berdiri, dia termasuk orang yang pengajar Al-Quran. Ha? Dan dia jadi mendengar Al-Quran, dan dia membaca Al-Quran. Jadi ia ya, dalam satu hormat. Ha? Demikian fiksi guru mulia Tuhan yang berjalan. Selanjutnya, ini adalah majlis akbar kita insyaallah berjalan lanjut malam minggu yang akan datang di Masjid Kamalia Ciawi Ciawi ke Sarwa ke ya, ujung tol Jagorawi masih besar tapi tidak dibina di lapangan insyaallah acara kita sukses yang mau berangkat konvoy berangkat konvoy yang belum punya helm beli helm eh, eh yang punya helm bed, kalau menabung, kalau besok siap-siap jalan jauh ni bahaya kalau pakai helm. Ya kecuali hadir Tuhan itu tidak boleh yang namanya pada mobil tidak boleh ada hadir yang kira yang dimaksud Allah jadi eh, demikian acara kita insyaallah selanjutnya kan semalam kemarin sudah berjumpa dengan Kiai Ma'ruf Amin kita akan bikin juga insyaallah di wilayah eh, provinsi Banten kerjasama dengan eh, Kapolda setempat dan juga aparat setempat di wilayah Banten wilayah Cianjur dan nanti harus terpadu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Monas. Dan juga malam Senin yang tidak bisa pergi malam Minggu atau ada kesibukan malam Minggu adalah malam Senin acara kita di malam Senin pindah dari wali kota ke wali kota yang oleh Kota Jakarta Alhamdulillah sudah setuju untuk mengambil jadwal majlis Rasulullah SAW setiap e, lima minggu sekali dan ada lima wali kota jadi lima wali kota ini siap masing-masing ambil lima minggu sekali malam Senin yang akan datang di Jakarta Pusat di tempatnya di rumah di masjid wali kota, di masjid wali kota, malam Senin, zikir, ya, di Jakarta, seluruh wali kota sudah alhamdulillah setuju dan wilayah luar Jakarta kita terus uh, estafet sudah bumi sudah sukses kita terus ke Ciawi nanti Cianjur nanti wilayah Banten nanti terus supaya semakin sukses pikir masyarakat yang pikir masyarakat yang hukum masyarakat yang damai yang merasakan seperti itulah yang akan dilimpahi kemakmuran dibuka kemakmuran rahasia pemakmuran itu sudah disiapkan. Kita Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya bersabda wa tiku mafati Azatani Allah Hatta wuti abdiyadi e, Diberikan padaku kunci kemakmuran dunia ini Sampai kunci kesuksesan bumi Dan kunci kesuksesan dunia Kunci kesuksesan bumi Sampai ditaruhkan di tanganku Maksudnya segala bentuk Peternakan dan pertanian dan perdagangan dan Yang sifatnya berhubungan dengan bumi dengan mengandalkan hujan, mengandalkan cuaca, mengandalkan hewan, tumbuhan dan segala itu semua Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata Abu Hurairah Allah ini dia sahih Bukhari berkata Abu Hurairah setelah Rasulullah aku ketentirunah kalian bisa mendapatkannya warisan dari Nabi Muhammad SAW bukan berupa harta tapi kunci-kunci kesuksesan dunia ada dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah kunci kesuksesan bumi itu yang dengan itu kita akan berbawa pada kesuksesan dunia dan akhir Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah oleh sebab itulah perbaiki kehidupan kita Al-Quran jangan dilupakan zikir dan terus semangat dan bersemangat karena dia tidak tahu kapan usia kita akan berakhir kapan panggilan terakhir juga akan datang hadir hadirat yang dimuliakan Allah kita bermunajat bersama mengambil nama Rabbul Alamin semoga Allah perbaiki keadaan kita semakin baik semakin indah semakin mulia semakin luhur semakin suci semakin tenang semakin sejuk semakin diberi kemudahan semakin diberi ketenangan semakin diberi keluhuran semakin diberi kebahagiaan semakin semakin dihapus, dihapus dari kesulitan, semakin disingkirkan dari musibah, semakin dibuka daripada segala kemudahan untuk kita dan ditutup segala kesulitan kita, diselesaikan segala masalah-masalah kita, masalah yang mudah supaya dihilangkan, masalah supaya dihilangkan musibah yang akan datang. Kami minta oleh ya Allah diganti dengan rahmat. Bisa saja ini terjadi karena musibah siap datang pada kami. Kau maha mampu untuk menggantikan musibah itu dengan rahmat. Fakir ya Allah. dan musibah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ismul A'zam adalah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah